починало щось визрівати. Це траплялося здебільшого тоді, коли він йшов. Але він і тоді не поспішав. Так, натхнення це чудесно, але воно часто й підводить. Хоч і працювати найкраще тоді, коли хочеться. Хочеться працювати. Це йому найзрозуміліше не піддаватися екстазу. Колись він йому піддавався. Тоді були успіхи, але й провали, а загнуздати його, перевірити розумом. В номері було тихо й самотньо. За останні сім років він навчився самотності. На початку вона пригнічувала його, адже любив гомін, людський вир вже знав, що найстрашніше зосередитись на якійсь одній важкій думці, скажімо, думці про смерть, навіть не конкретній, про власну смерть, а на неминучості кінця людського буття або почати дослухатися до хвороби. Тепер він не піддавався тим думкам. Якщо нікуди було подітися, починав фантазувати про архітектуру неба, лісу або моря. Учора його сусід по купе, теж літній архітектор, з котрим їхали в Харків на нараду, запитав, що ви хочете збудувати? Мабуть, щось надто модерне, навіть не модерне, ще не бачене, вгадати майбутнє? От би вгадати майбутнє. Я знаю, ви мрійник і фантазер, це я сухий реаліст. А його не вгадаєш, відказав Тищенко. Я бачив, ви й сьогодні малювали. Якусь химерію, щось у стилі раннього палеоліту. Що, що? Хіба мрія не може вільно переміщуватися? Пробачте, якась маячня? Може це мистецтво маячня, а існує. Ось і архітектура. Виникла отака з перших коренів, печер і існує, а могла виникнути зовсім інша з інших умов. Яка? Якби то я знав, я був би найбільшим генієм у світі. Та навіть у нашій маленькій щоденній практиці Іноді в проєкті все на місці, кожна лінія, кожна рисочка і вивірено, і узгоджено з технічним завданням, а проєкт нікудишній. А іноді все хаос, все мов би, в різнобіч, все випирає, а приглянешся, вчитаєшся новизна і політ. Здається, таку озію і поставити страшно, бо ж наша пам'ять не може нічого поставити поруч ще треба все ув'язувати, уточнювати, але це новий крок. І все-таки йому найкраще думалося вдома, у власній кімнаті на шостому поверсі. А живу я на поверсі шостому і живу від доби до доби. А живу я, звичайно, по-простому, так, аби, згадалося десь читане. А тут у готелі тиша. Сьогодні неділя, і в готелі, неначе на підводному човні, що ліг на дно. Але в нього таке відчуття, що за ним мов би, хтось невловно спостерігає. Мабуть, це спостерігає він сам за собою. Думка чатує на думку. Василь Васильович поглянув на ручний годинник, що лежав на столику, підвівся. Треба йти вечеряти, бо за півгодини зачинять буфет. Одягнув піджак, вийняв гребінець. Волосся, як дереза, але ніби занесене снігом. Та ж таки дереза взимку. А обличчя стемніло, може, від південної засмаги а може, через зморшки, що покарбували його в різних напрямках. Він не любив дивитися на своє обличчя, навіть коли голився. Вимкнув світло і зачинив за собою двері.